confiteor deo omnipotenti beate marie semper virgini beato michaeli archangelo beato joanni baptiste sanctis apostolis petro et paulo omnibus sanctis et tibi pater quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere mea culpa mea culpa mea maxima culpa